Žmonės laikomus Kristaus tarnais ir Dievo slėpinių prievaizdais. Iš prievaizdų reikalaujama, kad būtų patikimi. Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Ne aš pats savęs neteisiu. Nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to dar nesu nuteisintas. Mano teisėjas yra viešpats. Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanimus. Tuomet kiekvienam teks pagirimas iš Dievo. Visą tai, broliai, jūsų labui pritaikiau Apolui ir savo, kad iš mūsų pavyzdžio įsidėmėtumėte taisyklę, nieko daugiau negu parašyta, ir kad vienas dėl kito nesipūstumėte prieš kitus kasgi tave išskiria iš kitų? Ir kągi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai ko giriesi, lyg nebūtum gavęs? Beje, jūs jau esate sotus, jau turtingi, jau pradėjote be mūsų karaliauti. O kad jūs iš tikrųjų karaliautumėte ir kad mes galėtume kartu karaliauti. Man atrodo, kad Dievas mums, apaštalams, paskiria paskučiausią vietą, tarsi pasmerktiesiems miriop. Mes pasidarėme reginys pasauliui, angelams ir žmonėms. Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje. Mes silpni, o jūs stiprus. Jūs gerbiami, o mes nieku laikomi. Iki šios valandos badaujame ir trokštame, esame nogi ir mušami, esame be pastogės ir vargstame, darbuodamiesi savo rankomis. Keikiami mes laiminame, persekiojami ištveriame, pikdžodžiaujami, maloniai atsakome. Iki šiol esame laikomi pasaulio sašlovomis, visų atmatomis. Aš tai rašau nenorėdamas jūs gėdinti, bet įspėdamas, kaip mylimus savo vaikus nors turėtumėte tūkstančius auklėtojų Kristuje, bet nebus kelių tėvų, nes paskelbdamas Evangeliją aš esu tapęs jūsų tėvu Kristuje Jėzuje. Taigi raginu jūs, būkite mano sekėjai. Tam ir pasiunčiau pas jūs Timotiejų savo mylimą ir ištikimą sūnų viešpatyje. Jis jums primins mano kelius Kristuje kurių aš mokau visur, kiekvienoje bažnyčioje. Kai kurie ėmė pūstis, tartum neketinčiau pas jūs atvykti. Bet jei viešpats panorės, aš veikiai atkeliausiu pas jūs ir pažiūrėsiu ne ką išpuikeliai sako, bet ką pajėgia. Dievo karalystė yra ne kalboje, bet galybėje. Ko norite? Ar kad ateičiau pas jūs su lasda ar su meile ir švelnumo dvasia.